KULTUR ALEA Aste bukaera honi begira jarriko garen honetan, gaur lehen lehenik endaiara begira jarri nahiko genuke. Antzerkiaren maiatza festivalaren baitan, gaur gaueko amarrak laurden gutxitan, pirin teatr kompainiak geopoliz izeneko lan baitu eskeniko. Geopolitikaren baitan ematen den migrazioaz mintzoden ikusgarri bat dugu onakoa, E, geopolitika, gizatasuna eta migrazioaren gaiak ekartzen dituena, eta gauerako prestatua den ikuskizun bat dugularik, argi eta irudiz jantziko duten, eskenatoki batean amairu aktore ikusiko ditugu. Bapudin teat kompainiatik Christof Satolenekin mintzatzeko aukera izan dugu, eta berauk, zera kontatu dugu. C'est l'histoire de, on va dire, huit personnages qui font partie de la classe moyenne. Euh, d'un pays que nous avons inventé. Klase ertaineko zortzi lagunen historioa dakarke gute ikuskizun honetara, asmatutako herri batekoak, loksmi herrikoak. Zortzi lagunen patuaz, mintzo da, non geopolitikaren ondorioz, beraien arriska zehatua den, petrolioaren igoera dela eta, gerran sartzen dela eta. Beraz ikusleak pertsona jauen patua egituko du, ikusgarria den bukaeran galdetuz, nere herrian geratzen naiz, ala ez. Finalmente, por arriver a la fin du spectacle, e se demander prendre le choix ou pas de est-ce que je reste ou est-ce que je pars du pays d'où je viens. Eta gaueko ikuskizun nontan, Kristof Chatelain konpainiako kideak aipatu duenaz. Alors, le public est vraiment embarqué dans le spectacle, puisque du coup, nous on dit que c'est un spectacle immersif. Murgiltzen duen ikusgarri horietakoa dela. Ikusle baino, ikusle aktore, milakatuko dela publikoa. Geopolitikaren eskalan, munduaren mugimendua segituz, ikuslea alde batetik bestera mugitu beharko dela. Le public est vraiment embarqué avec nous. Il est spectacle acteur. Ba, Christof Osatolean Pudin Teatre Kompainiako laguna entzuten ari gara, eta berauk errandigu ce spectacle peut jouer dans tous les pays du monde puisque du coup on a Ikuskizun hau munduko bazter euh, ezberdinetan eskaintzen aldela herriko hizkuntzara egokitzen dela hau da asmatutako herrialdean murgiltzen badira asmatutako hizkuntza bat entzunen badugu hitz batzuk herriko hizkuntzan emanak izanen dira beraz euskaraz hitz batzun baitzuntzunak izango ditugu ikusgarria ulertzen laguntzeko Bagaur gaueko amarrak laurden gutxitan izango dugu Pudin Teatre Eh, konpainaren eskutik geopoli zelana ikusteko aukera urririk izanen da gazteluzar pilotalekuan eta hamar urtetik gorakoi gomendatua da. Eta ondoren, ikuskizun honen ondotik, kontzertu ere izango dugu gaur, endaiako gazteluzar pilotalekuan Anita Parker entzuteko aukera izango du arrasateko taldea. Ba, Anita Parker eh, taldetik, kide bat dugu gurekin. Ane Martinez, kaixo hon? Kaixo. Zer modu zabiltzate? Ondo, ondo, primeran, gustora, alde batetik bestera, bai. Duela gutxi, atera duzu zuen lana? Bai, bai, pasaden e, 2008ko urrian, edo, bai, urrian izan zen, urrian eh, kaleratu genuen gure lehenengo diskoa, Beraz, jaio berria da, bai Anita Parker eta bai, bai gure diska lehen, lehen dizka. Esango dugu aski berezia dela, eskaintzen duzuen musika elektro swinga duzue oinarri, naiz eta beste ritmoekin ere jolasten zareten eh, konta eguzu eh, ba nola osatu zen taldea eta zer, zer nolako diskatera duzuen? Bueno, ba, taldea osatzeko eh, bidea laburra izan da, baina era berean luzea edo berezia. Izan ere, e, eta, eta osoron, beste talde batetik zeto zen, goze deitzen zen talde hartatik, eta elektronikan murgiluta zeuden beraiek, eta, bueno, ba, momentu batean euren, euren taldea bertan bera gelditu zen, eta ziren beste proiektu batean zentzatzen. Eta, eta momentu horretan, ba, gogoratu ziren nirekin, Izan ere, Iñakik eh, estudio bat dauka, eh, eta, eta, bueno, ni estudio hortatik pasatu nintzen, behin baino gehiagotan, batzuk grabatzera, Eh, harremana sortu zen bertan, eta orduan momentu horretan, abeslari bila biltzen momentu hortan, nita zoroitu ziren. Eta orduan, bera, eh, elkartu egin nintzen proiektura. Momentu horietan, hiru ginen, eta hasi ginen laugarren pertsona bat eh, bilatzen. Nahi genuen teklatu bat, piano bat, alako kutsu bat emateko gure musika taldeari, eta orduan topatu genuen olatz. E, lakuntzakoa da bera, eta jon gure, gure gitar jolea osoron e, e, lakuntzan bizi denez gaur egun, ba, esagutzen zuen, eta eta olatze eskalariak izeneko taldean e, aritutakoa da. Beraz, berak ere eskarmentu abu garanta dauka. Mhm. Beraz, hori izan zen e, gure, gure historio txikia, holan elkartu ginen, eta eta orain dela urte, urte terri. Beraz, dana pasatu da, oso askartana joan da, pinpan, pinpan, denak kuadratu dugu, ilusioz egiten diren gauza badakizu ba, bizinak aurrera doazela, eta alaga, biz. Errango e, dugu, arreta, pizten duela dagoeneko zuen izenak, talderen izenak, Anita Parker, e, izen bat, e, dirudi, zergatik auto? Bueno, ba, beitu izen ezberdin bat nahi genuen, izaera duna, pasaporte duna eta bakarra. Eta orduan agertu zen Anita Parker izena, e, inakiren lagun batek proposatua, lan egun batean, eta Anita Parker zer iruditzen zaitu? Eta, bueno, ba, simpatiko iruditu zitzaigun, iruditu zitzaigun osaz berdina, beigarria, mm, eta, eta ziginen zantzetan gure artean. Eta, Katie Ritterrek daukargazki bat, e, non jude fakiz Mike Jagger kamixetarekin agertzen den, eta, bueno, montaje bat egin genuen, e, fotomontaje bat, non e, izen hori aldatu, Mike Jaggerren izenak indu eta jarri genuen Anita Parker eta lagunei bidaltzen hasi ginen, ez? Ezagunei Jude fakiz, Sanita Parker. Bueno, ba, gabe, lortu genuen moskeo kanpaina bat eh e, sortzea gure inguruan eta jendeak ba jakin min hori izan zuen ja benetan desbelatu genuen arte eta eta hori hori zaltzen historia ba, nahi gabe bilakatu genuen txantza hori estrategia batean, geure bai. produktu azaltzeko estrategian. Baga hor, eh, gaueko amaikak eta laurdenetatik goiti izango zarete gazteluzar pilotalekuan endaian zer da eskeneko duzuena? Ba, gure kontzertuetan, eh, gure kontzertuek ez dute denbora askorik irauten, ba, berrogeita mar minutu inguru irauten dute, eta bertan e, eh, ezkintzen ditugu bizkan dauden e, zeia bestiak, eta beste zeia besti sorpresa edo deituko diogu. Bizken ez dauden beste zeia besti. E, dantzagarriak, ezberdinak, eta e, maitasun handiz egindakoak. Ilusio handiz, baina e, beti ere kritikaz, e, letra sakonez eta eta helburu batekin egindakoak. Jendea mugiara, mugiarazteko helburuz, eta jendea ba, azmarketara bideratzeko elburuz ere, baita ondo pasatzeko elburuz beti. Orduan, ba, ba hori gure dizka entzun duenak, edo abestiren bat entzun duenak, e, urbildu beharko du zuzenekora beste abesti guztiak entzun alizateko. Zerra, gombidatuta zaudete. Ba, esker mila, hane, gure behi hartu izan da. Zuei, eskerrik asko, bertan ikusiko dugu, elkar. <laughs> goizeko irratiak eta iruleiko irratiak antolaturik maiatzaren oita seian Dona Paleun kantaldia Gaela jude Oitxaro Zuklu mazoro Zaduzu lakotz Maite zutu Etxaga izpaka Bero zore aldenia Hoeko jangoria Eta Eta menditarrak Donapaleon zelu ikusgarri gela berrian. Maiatzaren oita seian, atxiko zortziak eterritan. Ongi etorri deneri. Kultur alea. Babiarko egunera begira jarriko gara orain, Xavier Leteren obra eta garaia aipatzeko akelar elkarteko euskal irakurle taldeak maien bat antolatu baitu bihar. Rendaiako mediatekan atxaldeko seietan izanen daitzordu, eta akelarre elkarteko Juanita Kalbetek errandigunaz, gonbidatuak hauesek izango dira. Jose Angel Irigarai idazle editore eta poeta alde batetik, eta beste bat e, Antxon Balberde Xavier Leterekin a, eh, eh, musik, ba, musika ditu, musikan aditua da eta Xavier Leterekin kantaldi askotan e, partaidea izana eta gero e, laguntzaile bezala ere etorriko da e, patxi intxaurran dieta e, soinu eta musika E, ba, bizka bat laguntuko duena gure ekitaldi hori e, eta Patri Urkizu biztan da, berak, berak ere ongi ezagutu baitu e, Lete eta ustut, eh, herrikoa errikoa edo ingurukoa dela ere. Bajo Jose Angel Irigarai, Antxon Balberde, Patri eta Patxi Intxaurandieta izango dira, mai baten bueltan, bihar, ba, endaiako mediatekan, eh? atxaldeko seietan, denei irekia gomita zabaldua zaizue. Eta endaiatik eh, sarara begira jarriz, usopop festivalera aipatu nahiko genuke. Behatzigarren edizioa burutuko baita aste buru honetan, eta honen inguruko argibide zonbaitzu, eman dizkigu Joanes Garziak, entzun, dezagun. Bai, gara orten, eh, bon, urtiru esiatzen gira, eh, bertako eta kanpoko artisten artean, Eta be horten guan, taldeak hemen gotaldeak dira lapurtarrak iduak, beraz gu, guretzako gauza polita. Baina iduak e, eh, eskolaz kantatzen dute ere bai, bon, guretzat sorpresa edera da hori. Eta hori da gure helburuan, eh? nengo musika modernoa argipean ez hartzea. Eta gero ondotik baitu bizpailu kan, talde kanpotik eto jarraziak eta haiek ere kalitate handikoak. Bai, Anes, Garzia entzun duzu, Usopop elkarteak antolaturik Usopop festivala beraz izango dugu asteburu honetan, behatzigarren edizioa burutuko da bihar eta etzi ere bai. Kantu la vida plena, la vida Kasu, kasu, Usopop barato! Maiatzaren 26 eta ogoita zazpian, Usopop festivala xaran. Ogeita Xeian larun batarekin lepoan, Lumi, François Atlas eta Bosch Gehio, DBFC, Frustration, Bilaka Kompania, DJ Coconut eta Willis Rumond. Bertan jateko eta edateko izanen da, eta antzigabe, aurren jokoa! Ogeita zazpian igandearekin Chanta Catalina kaperan eta bere parkean, Coconut, gratuit, Orbel à marie Arnal et Marcel Badges. est eta information gehiago usopop.com gunean. Zatoz zedenak Eta hiriburun eh, berriz, zigande honetan, gogoan hartu handere sesora hiriburun pastoralaren azken mustraka orokorra eskainiko dutela plaza nagusian, izanen daitz ordu bietatik goiti, eta gogoan hartuen, eh, ekainaren iruan eta irailaren amaseian igandez eskainiko dutela handere sesora hiriburun izeneko pastorala. Wellington oso biru behar Bertzuntz eta pagan dyruk, gomitatzen zute oro, bai kiristi eta baituk. Ekainaren iluan igandez, Andere Xerora hiriburun pastorala. Amajak terditan, meza pastoraleko aktu jekin amaikak eterditan, desfilea handere xerorainetik plaza behiraino. Horen batean, Baskari eta Talo herriko plazan. Ahatsaleko iruak terditan, tianko. Handere xerora hiriburun pastorala plaza nagusian. Sehetasun guztiak pastoraleko webgunean. Ekainaren iruan igandez, handere xerora hiriburun pastorala. Bamean zen eh, festivala ere iragaiten delarik maulen, izanen duzu zer egina asteburu hontan itzordu frango, denak ezin aipatu eta gaurkoan beraz, ba, hortan utziko dugu gure tala. Nire aldeti besterik ezen zule, nahi duzun artean, aio. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche, ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt. Wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff. Ich bin Ulrike Meinhoff bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Ich bin Ulrike Meinhof. Munduaren amaiera Kabaretazen niria Ni naiz, ni nintzen, ni izango naiz Dio jaultzak Gertatu zen behin batean Eta berriz gertatuko da Andreas Bader Gutrunen Slim Jankan Jankan hotxak desekretia badu. Beko segia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nau zuen, zinema zitz egiten hasten mara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da eta bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA